Pitanje iz Slovenije, salamu alaikum, selam šeh Jusufu i slušalcima. Da li žena može klanjati sunnet namaz ispred muža, znači nema zajedničkog, nema džemat namaza gdje su jasni safovi muškaraca ispreda žena iza u kući recimo da žena klanja ispred sunnet dok je muž. Ako, ako muž nije u namazu, znači ako, smo, ako muž je nakon farda, znači, pa da žena pođe ispred da klanja, ne smete, ali ako je muž u namazu, onda ne može proći ispred, mora biti iza.